Sura 79. An-Nazi'at Oni koji čupaju Meka 46 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Wan-Nazi'ati gharqa i sređuju ono što nije sređeno. Na dan kada se zemlja potresom zatrese, za kojim će slijediti sljedeći srca toga dana bit će uznemirena. A pogledi njihovi oboreni. Jakuluna Ovi pitaju, zar ćemo zaista biti opet ono što smo sada? نخرة zar kad truhle kosti postanemo, قالوا تلك إذا كرة خاسرة i još kažu, e tada bismo mi bili izgubljeni. فإنما هي زجرة واحدة A bit će to samo povik jedan, فإذا هم بالساهرة i evo njih na zemlji. Da li je do tebe doprla vijest o Musau? Kad ga je gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo. Izhab ila Fir'auna innahu Idi faraonu, on se osilio. I reci, da li biti da se očistiš? Da te o gospodaru tvome poučim, pa da ga se bojiš. I onda mu je najveće čudo pokazao. Ali je on porekao i nije poslušao. Već se okrenuo i potrudio. I sabrao i povikao. Ja sam gospodar vaš najveći, on je rekao. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها A šta je teže, vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao. Svod njegov visoko digao i usavršio. Noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio. Poslije toga je zemlju poravnao. Iz nje je vodu i pašnjake izveo. I planine nepomičnim učinio na uživanje vama i stoci vašoj. فإذا جاءت الطامة الكبرى A kada dođe nevolja najveća, يوم يتذكر الإنسان ما سعى dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio وبرزت الجحيم لمن يرى i kada se džehennem svakome ko vidi bude ukazao, onda će onome koji je objestan bio i život na ovome svijetu više volio džehennem prebivalište postati sigurno وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى A onome koji je pred dostojanstvom gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao, فإن الجنة هي المأوى Džennet će boravište biti sigurno. Pitaju te o smaku svijeta, kada će se dogoditi. Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš? Ila rabbika muntahaha O njemu samo gospodar tvoj zna Innama anta man Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها A njima će se učiniti onoga dana kada ga dožive, da su samo jednu večer ili jedno jutro njezino ostali.